то маю право бодай на таке, з награною веселістю відповіла Кетрін Уілсон. Тим паче високосний рік. Збираєтесь оскаржити, Масьє Мерсьє? спитала вона по французькому. Навпаки, Жак Антуан раптом розгубився. Тепер він не знав, на краще це чи на гірше. «А вже ж», – сказав Хуан Естрада на цьому проклятому континенті жодних вигод. Пітер Макміллан озвався до ще й досі червоного Казімежа Потоцького. Вам уже відлягло? Ви щось хотіли заперечити французькому колезі? Австралієць кивнув, а Булат мимоволі подумав невже це він? Його уваги не уникнув короткий неприязний погляд, яким нагородила шотландця місіс Кетт. Це не вкладалося в уяві. Казімир Шпотоцький сказав. Тут у певних колах зародилася ідея. Він стримано вклонився у бік Жака Антуана Мерсьє. Ідея полювати. Всі глянули на блискучий чорний кольт яким Жак Антуан уже не вимахував. То й що? Тур підійшов до француза і став поряд. Потоцький відповів: Я розумію. Становище в нас не легке. Але ми повинні все зважити, перш ніж піти на. Що зважити? спитав Тур і почав оббирати павутину з очей та щік. Він уже хвилювався. Кожну з держав, які ми тут репрезентуємо, урочисто мовив австралійський журналіст, підписала угоду, що забороняє вбивати тварин. Антарктиду оголошено міжнародним заповідником. Тоді хай пояснить містер Мерсьє, сказав шотландець Макміллен. Булат кивнув. Жак Антуан дивився на нього. Коли йдеться про життя стількох людей було б смішно вагатися, якомога стриманіше відповів потоцькому француз. А наше становище ви всі знаєте. І навіщо ці пишні слова? Темперамент узяв таки гору. Першою до столу пішла Кет. Чоловіки посунули за нею. Ні Жак Антуан, ні Турбалон і словом не прохопилися про недавню розмову Булата з японцями обговорювали тільки можливі маршрути вилазок на пак, де можуть бути тюленячі лежбища. Карта тут навряд чи допомогла б. Вона була надто загальною. Містере Хоцудай? спитала Кетрін. А в містера Наріти іншої нема? Учора вона нікого не називала містером. Хоцудай подибав шукати господаря і незабаром привів. Наріта сам глянув на Булата і заспокійливо покивав головою, немов би просив його забути про інцидент. Іншої карти немає, переклав Хоцудай, перемовившись із Нарітою. А чи нема де тюленячих лежбищ поблизу? спитав Турбалин. Нема, переказав Наріта, і губи його випнулися вперед, неначе промовляли ні. Патлоу сказав товаришеві, б'юсь об заклад, Мілтоне, що тюлені тут є, або хоч пінгвіни. Ставлю п'ять проти ста. А зарплату ви одержали? скривив рота Мілтон Брус. І що ж невідомо, які тут гроші в ходу? Або якщо закладатися на пиво, то де його продають? Естрада був сьогодні просто в ударі. Розмова про полювання вичерпалася сама по собі. Чорний лорд пішов до своєї каюти, а незабаром туди попрямували Макміллан і Джон Сміт. І коли Булат уже зовсім цього не сподівався, Мілтон Брус люто прогарчав, скривившись до свого друга.